Jon Aritxela argurekin azparne eta ur zerbitzuko teknikaria, egunon? Egunon. Eta mil eske goizuntan gurekin izaitagatik euskal irratietan. Termometroak goiti doaz, giroa ere berotuz doa eta uda ateioka dugu eta arrangura ere pizten da ea ezote dugun biziko iragan urtean bezalako udaidor bat aurten ere. Nolako haitzin ikuspenak dituzue eta nola pasada iragan negua? Beraz, eh, ikusten dugun, eguntan ere, eh, be, ba, euri eskasa izan dela, ur baliabideak apaldi irela, azken egunetan izan diren eta euriteak uh, erriken maila igotzen badute pixka bat ere, sakoneko ur geruzak eta apaldira, gira jasko ber mailan, beraz, haintzin ikusten da, uh, jasko ber uda biziko dugula, bereziki uh, jaz bezala, bero handiak gertatzen bat dira. Mhm. Zenta jakin behar da, barnekalde untan, e, baliatzen dugun urre dangarriaren eh, zati handiena edo kasik eh, dena lurrazpiko ure erreserbetatik heldu dela, Bai, barnek aldean eta beriziki azparnen, uh, eh, uri iturriak uh, lur azpiko geruzetatik heldu dira, eh, sortxetatik, eh, ur geruzetan ditugun uh, pompa batzuei esker ere hartzen dugu sakoneteko ura, gure kasuan eskualdean, ez dugu, azparneko eskualdean, ez dugu erriketan ura hartzen. eta ur horiek betetzeko, uh, uh, neguko uren uh, euriten beharra dugu, uh, ehm, askifite betetzen aldira, neguan euri egiten badu, aldiz eh, udan, eh, udan gertatzen diren euriteak, edo hor uh, eh, euritek, ez dute uh, maila hori igotzen eh, uh, landarek uh, ururi edaten dutelako uh, uh, zolan txartu ezkero. Hmm. Oro har aipatzen da Ipar Euskal Herriko urre reserba horiek, lurrazpiko reserba horiek aski txipiak direla, ez? Eta orokorrean beti euriarekin eh, etengabe betetzen direla, baina hor euria eskas delarik hor dator arazoa, ezta? Bai, neguan ez badu euririk egiten, reserba horiek ez dira berriz eh, betetzen, fite berriz betetzen aldira, baina fite uh, apaltzen ere eta orain arte, bon, eh, izan dira, eh, uda batzuetan, 2002an adibidez, bero handiekin, eta egoera berdintxuak, eh, uh, uh, urbaleria bidea palekin, baina egia da hor ber gauza bizitzen dugula jaztik, eh, nun eta negu gukaeran, eta uh, eh, egeser ez diren eta bete-beteak. Mhm. Ara, e, urre dangarria dugu aipagai, baino aipa dezagun ere erreken eina, zertan da mementuntan joan Beraz, bai, erreken maila zaindua da, uh, eh, berezik jaztik, elkargoak zaintzen ditu urbiletik, gure serbitxoak ez du hori segitzen, ez baitugu erreka horien ura erabiltzen ure dangarriaren zat, baina erri elkargoak segitzen du hori, uh, barrometro bat ezagidu plantan, eh, jakinarazteko zein den eta uh, erreka horien maila, atxemaiten uh, aldira informazioiek elkargoaren eta webgunean, eta lau erreka zainduak dira, errobi erreka bi puntutan, baigoriko errobi, kanbo aldean, kanboko errobi, uh, urdazuri erreka ere senpere aldean uste dut, eta uaitza erreka maule aldean. Eta barometro horrek eberaz eh, erakusten du egunero, zertan den eh, erreken maila, bon, gaur egun uh, bataz, bestekoari konparatuz um, maila normalean gira, uh, uh azken Eh, egunetan egin duen eh, dituen euritei eh, esker. bainan Baina doala haste batzu, deia hastia ziren eta mailak apaltzen eta posible da eurite, azken euriten efektuak fite jaustea eta berriz maila apaltzea. Kolpean agertu zen iraganudan idortea eta urreskasia, atxemanak elditu zen irigun elkargoa egoera horren erdian, baino aurtengo udarako idortari buruekiteko ekintza plan batekin heldu da elkargoa. Bai, biztan da, prestatu gira, um, bi gauza, eh, bereziki, uh, lehen gauza da, ehm, plantan, lehen obrak eramanak izan direla, um, bereziki eskualde desberdinen arteko, uh, odi xaren arteko loturak uh, uh, ezartzeko, hola, faltan diren eta eskualdeek, eh, lagunduak izan, eh, eskualdeak lagunduak izaiten alko dira, uh, hori eh, leku batzuetan, eta uh, eh, sensibilizazio kanpaina bat ere eramana da uh, abonatu do jende eh, zuzendua, uh, bakotsak zain dezagun gure ur kontsumoa, eta hori bereziki uh, beroa handiak direnean, ba, be, ur beharrak onditzen dira bero, momentu horietan, menan justuki hor da uh, behar berdu hor uh, uh, zaindu bere kontsumoa eta albe zain bat optimizatu eta apaldu. Mhm. Eta hau da, untatik arago ere, heldu direna markadetako erronkei buru egiteko ikerketa bat garatu du irigune elkargoak duela urte bat, kasik, eta e, ekintza plan bat ere pausatu du epe luzera begira, e, ikerketa horrek zer e, aztertzen du zehazki, Jon Eh, ikerketa horrek zuen helburu eh, ikertzea, beraz, neurtzea, klima aldaketak uh, zer ondorio zuen eta urbalia bideen kantitateari buruz. eta hortik elkargoak nahi zuen eta moldatu bere ondarea kalitatezko ura behar den kantitatean ornitzeko eta ornidura bermatzeko. Eh, hori guzia demografiaren bilakaera kontutan hartuz, eta urritasun kudaketa bat bultzatuz, eta uh, elkargoko uh, eskualde guzien arteko elkartasuna bultzatuz. Eta ikerketa hortatik, atera da beraz ekintza plano bat, eta ekintza uh, plano horrek pentsatzen du, hemendik amabost urteetara, uh, inbertsio potolo bat, irurgoita euroko uh, inbertsio bat, berrunta berroita amak ekintza eramaiteko. Oietariko nagusienak, uh, nagusienak dira urodietan urgaltzeak albezain bat txipitzea eh, tipitzea, eta hori nola urodiak berrituz. Beste neurri bat izanen da urzikinen berriz erabiltzea, batez ere kiroltzelaien ureztatzeko. Uh, beste neugi bat da produkzio kapazitatea azkartzea deia esistitzen diren urlantegietan. Gero ur gehien produzitzen duten banak banaketa ere mua ere zabaltzea. Ur sare desbertinen arteko loturak egitea. Urtegiak garatzea, urtegi berriak eraikiz egeserba uh, kapazitateak handitzeko eta uh, ere ikerketak bultzatuak izanen dira iturri berriak eh, bilatzeko. Iraganu da, prefeturak e, eh, zaintza maila gorenean ezarri zuen Ipar Euskal Herria, ur zerbitzuti ikuste duzu egoera hori berri zerrepikatuko dela urten? Momentuko prefekturak ez du agindurik atera, baina heldu den egunetan aterako du bat, pasako gira lehen mailara, lehen maila zer da, da zainketa maila, Hor galdegina da kontsumitzailei eta haien kontsumoa zaintzea eta haien baitarik uh, kontsumo hori albezain bat tipitzea eta optimizatzea. Hori da lehen maila, zainketa maila. Uh, diaz, joan ginen eta laugarren maila arte, badira beste irumgarren iru maila, eh? bigarren maila da alerta maila, Hor ateratzen dira lehen murrizketak, lehen debekuak, eh, uh, erabilpen batzuentzat. zuen zat eta irugarren mailak alerta azkartua, mugizketa eta debekuiek azkartzen ditu, eta zabaltzen beste erabilpen batzueri. Laugarren maila eta azkena da krisia maila, eh, jaz uh, eh, eh, maila hortara, eta hor dira bakarrik eh, lentasunezko erabilpenak mantenduak, eh, baimenduak, beste guztiak debekatuak dira, eta lentasunezko uh, erabilpen horiek dira ur edangarria, osasun egoera mantentzeko erabilpenak eta seguritatea segurtatzeko eta eh, erabilpenak. Eta posible da aurten ere krisi egoera hori errepikatzea beraz? posible da, posible da, eh? ikusten dugunez eta jazko berregoera, posible da, uh, eh, posible maila hoietara elegatzea. Gero gure eskualdean, jakin behar da, eh, meteoari lotua dela asko, hainitze, eh? uh, um, kontsumoa hainitz handitzen da bero handiekin, egia da, eguraldi e, txarra baldin bada uda osoan, hor kontsumoa nahiko apal geldituko dela, eta behar bada, Uda erretxagoa izanen dela, eta ezkirarela bortxaz ailegatuko uh, krisi maila hortara. Aldiz, jazko behar uda me, eh, eh, bero, bero handiekin egun, egun hainitzekin, eh, bero handiekin, eh, hor, bai, seguraski eta maila horietara aile gatuko girela. Mhm. Jon Aritxelar, Azparne eta Bidasune aldeko ur zerbitzuko teknikarea, mila esker astelengo izuntan gurekin izaitagatik? Mila esker zuai.